sa ovim našim predavanjima dakle počinjemo sa Allahovom te barek tala dozvolom sa novom temom i dugo sam se razmišljao da li da počnem dakle da govorim o ovoj temi ali alhamdulillahi rabbil alemin odlučio sam sa Allahovom te barek tala dozvolom da govorimo o ovome a to je dakle možemo ga nazvati na našem jeziku komentar ili dodatak na fikhu sunne od Sejda Sabika. I tu ćemo koristiti knjigu od šeha Muhameda Nasirudina El Albanija, rahimahullahu ta'ala, knjiga Tamamul Minne, u kojoj je on napisao dodatke na knjigu Sejda Sabika Fikusuna. Knjiga Fikusuna Sunna je svima, jel vama, poznata i prevedena na bosanski jezik i puno braće je čitaju i koriste. Međutim, ne znaju da u toj knjizi, iako kažem knjiga je fantastična, knjiga je dobra, međutim, knjiga ima puno grešaka. Pa je ovde šeht spomenuo, dakle, neke od tih grešaka, pa kaže, mnogo je hadisa koje je, koje je pisac knjige prečuteo, dakle, Sejd Sabik, pisac Fiku dakle mnoge hadise koje je koristio kao dokaze, pričutao je njihov ocenu. Dakle, nije rekao da, je, da li je hadis daif, da li je sahih, da li je hasen i tako dalje i tako dalje. Već je samo spomenuo hadis kao dokaz, a nije na hadis nije rekao ništa. Ili također greška, mnogo je hadisa kojima je on, dakle koje je on ojačao da su ispravni hadisi, međutim kada čovjek dobro pogleda u ta hadise naći će da su slabi, da su daif. Također mnogo hadisa koji su daif, on im je dao šta? on im je dao ocenu sahiha, je tako? Također mnogo hadisa koji se ne nalaze u dva sahiha, dakle u sahihu Buhari i sahihu Muslim, a on je to pripisao Buhari i Muslimu, pa je rekao hadis bilježe Buhari i Muslim. A taj hadis uopšte ne postoji niti u Buhari, niti u Muslimu. Također za neke hadise rekao da bilježe drugi mimo Buhari i Muslima, a preskočio je dakle Buhari i Muslima. Rekao hadis bilježi Tirmizi Ebu Davud, a uopšte se nije vraćao šta? Na Buhari i na Muslima, što je ispravnije kada spominješ hadis koji bilježe Buhari i Muslim, dakle, zar ćeš da kažeš bilježe ga Tirmizi ili bilježe ga Ebu Davud, a on se nalazi u Buhari i Muslima, jer tako? Jer kada kažeš bilježi Buhari, znači da je hadis 100% sahih, a kada kažeš bilježi ga Ebu Davud u Sunenu, znači moguće da je daif, moguće da je sahih, moguće da je hasen i tako dalje i tako dalje. Svatate, dakle, to je jedna od grešaka. Takođe, Sejid Sabi Kufiku Suno spominje neke hadise koji ne postoje nikako, ni u jednoj od knjiga sunneta. Dakle, u zbirkama hadisa ne možeš naći te predaje. On, je, on ih je, dakle, spomenuo u svojoj knjizi Fikhu Sunna. Dakle, zbog čega, ova, zbog čega govorim ovome? Zato što ime Fikhu Sunna je izazovno. Svatanje sunneta. Dakle, fik izgrađen na sunnetu, neko će reći, dakle, ne trebaju na mezhebi, nema mezhebske pristrasnosti, ajde da uzmemo fikhu sunna, jer je to po sunnetu. Kada pogledaš stvarno toj knjizi, knjiga je prepuna, dakle, ovih grešaka koje spominjemo i koje ćemo, jel, spomenuti nam. spomenuo spomenuje dakle neke hadise i pripisao da da ih prenosi skupina ashaba. Međutim kada pogledaš prenosi ili jedan ashab ili ili da se njih malo, a ne džemat, dakle skupina ashaba nam. Također dakle spomenuo neke hadise koji su poznati da su slabi, međutim on je prešutao koji ih prenosi namjerno ili nenamjerno, jel? Zašto? Zato što u tim hadisima imaju oni dakle, imaju slabi prenosilci, dakle, ali on je to, dakle, prečutao ili namjerno ili nenamjerno. Uglavnom, onaj koji čita je taj hadis ne zna da u tom hadisu postoji, dakle, neka slabost ili neka i greška i to je, bez sumnje, isto jedna od, od grešaka. Također, u fiku suna možemo naći sljedeću grešku, a to je da na određene mesele, dakle određena pitanja koja spominje u knjizi, ne spominje dokaze kao što je to običaj učenjaka, da spominju najprvo dokaze iz Kur'ana, je tako? pa onda dokazi suneta, a onda da spominju i iđma ili kijas i govor ashaba i tako dalje i tako dalje. Već je u nekim meselama u potpunosti ostavio dokaze iz Kurana i suneta, već se odmah, dakle, direktno vratio na kijas. Analogijom dokazuje određenu meselu, iako u toj meseli postoje jasni dokazi iz Kurana i suneta. Dakle, to je jedna od grešaka u toj knjizi. Subhanallah. Dakle, vratio se na kijas iako u određenoj meseli postoji sahih hadis. Svatate ovo bare kalotiku. Dakle, kada postoji sahih hadis, kada postoji nas u Kur'anu ili u sunetu, onda se čovjek ne vraća kijasu. Kijasu se vraća ako ne postoji sahih dokaz iz Kur'ana i suneta, jer tako, onda se vraća čovjek na iđma ili na kijas. Ili se vraća na kijas nakon što je spomenuo ova ove prve tri vrste dokaza, Kur'an, sunet i džma, a onda da se vratiš na kijas kako bi, dakle, mesela bila 100% jasna i da nema kod nje dakle nikakve kontradiktornosti ili proturječnosti i tako dalje i tako dalje. Svatate ovo. Barekallahu fik. U nekim dakle meselama dokazuje općenito pa kaže dakle op, a, dakle ne postoji nikakav dokaz da je to zabranjeno. Dakle dokazuje općenitim dokazima iako u određenoj meseli postoji šta određeni dokaz. Svatate, da za tu meselu postoji određeni poseban dokaz iz sunneta, ne možeš ti da dokažeš općenito. Pa da kažeš općenito ne jede se meso životinja, svih životinja dakle, koje imaju očinjake. Dakle, to je tačno i to je općenito. Međutim, ima hadis koji bilježi imam Ahmed koji govori šta? o hijeni, dakle o dozvoljenosti mesa hijena. Sada to barekallahu fikum. Dakle ovo je samo jedan od primjera, mi ćemo kasnije dakle inshallah kala te barek tala dozvolite nas poživi spominjati jel posebno dakle svaku grešku kada budemo dakle počeli sa knjigom. Ovo sad trenutno samo spominjemo greške koje se nalaze u u fiku sunna. Je tako? A onda ćemo inshallah tela večeras sa Allahom dozvolom spomenuti neka pravila vezana za hadis kako bi nam bilo lakše da shvatimo kako su ove greške se uvukle u fiku sunna odnosno zašto su greške? Svatate ovo barek Allahu fikum, tajp. Zatim, jedna od grešaka jeste da šejh pominje na određenu meselu, na određeno pitanje, spoji, spominje dakle više različitih stavova, dakle koji su proturječni, koji se suprotstavljaju. Jedan kaže dozvoljeno, drugi kaže zabranjeno. Bez da spomene ispravan stav. Dakle, stav koji je rađih. Sada ti, dakle, koji uzmeš knjigu čitaoc, uzmeš fiku suna, i pročitaš da u određenom pitanju ima više stavova, jedni kažu halal, drugi kažu haram, treći kažu, a nigde se na kraju mesele ne spominje, a odabrano ispravno mišljenje većinje učenjaka je na tom stavu, dakle se ne spominje i ti ostaneš šta? Bunjen. Jer ti, dakle, nisi mučtehid ili, ili arm da, da sebi odabereš stav koji je ispravan. Svatate ovo bare Dakle, ovo je ta, dakle, dakle, zamka i taj problem o kojem treba da se govori. Je tako, barek Allah u fiku? <clears throat> Nam. Također, jedan, jedna od grešaka u fiku suna jeste ta da u određenim meselama šejh Sejid Sabik spominje, dakle, dakle, možemo određeno u jednoj meseli, ne na različitim mestima u knjizi, nego po jednom pitanju možemo da nađemo kontradiktornost kod samog njega. Na početku mesele pomaže, i, dakle, određeni stav, a na kraju mesele vidimo da kontradiktornost, da skroz, dakle, govori drugo. Dakle, na početku govori jedno, a na kraju govori skroz drugo. Svatate ovo, barakallahu fikum, la haule ve la kuvete, illa billa. Dakle, na početku određene mesele, određeno, određene teme, govori o određenom stavu, određenoj meseli i pokušava da ga ojača, da ga pomogne. Međutim, na kraju spominje da dakle, je skroz nešto suprotno. to je katastrofa, to je greška čitao se totalno zbuni. Taj je sad pisac odabrao za ispravno mišljenje ono što je rekao na početku i ono što je rekao na, na kraju. La haule vera kote illa billa. Također jedna od grešaka jeste da odabire za ispravno. Dakle, uzima za ispravno neke stavove i neke govore koji nemaju pravo da ih čovjek odabere za ispravno mišljenje. Dakle, postoji razilaženje i on izabere i proglasi i rađihom, dakle, onim boljim i prevagnutim stavom, prevagnu ga ispravnim, iako je to, dakle, nema nikakav dokaz za to, ili iako su dokazi na suprotnoj strani. Svatate ovo, i to je isto jedna greška koju čita od fiku suneta, ne zna la haule vera kuvete ila bila. Takođe, dakle, na 14. mesto, dakle, ovde šeht spominje, pa kaže, suprotstavljanje jasnom sahi hadisu, ne u jednoj meseli, nego u mnogim meselama. Dakle, suprotstavlja se jasno, dakle, suprotstavlja se hadisu, subhanallah. To ta tevo barek fiku. Dakle, mi sad ne želimo da umanjimo veličinu sejda sabika, rahim Allah ta'ala, je bio alim, tako. Međutim, ono što ćemo da pomognemo jeste da pomognemo hak sa hakom, Dakle, istinu da pomognemo istinom i da ukažemo muslimanima koji čitaju fiku sune da treba da uzme olovku i sa lahom dozvolom da napišu ove bilješke u svoju knjigu kako bi znali, jer ta knjiga dakle, čita je porodica, čitaju je braća, čitaju je svi, je tako bare kalav fikum. I onda se čudiš kad neko od braće izabere stav koji je netačan, koji je suprotan Kur'anu i sunnetu, baš zbog ovih greški. Svatate ovo bare kalav fikum. Zbog toga mi to želimo, dakle ne želimo nikoga da umanjimo, već kažemo sej cabi da mu sala smiluje, bio je veliki ali Knjiga je fantastična, knjiga je fenomenalna, međutim pod uslovom da znaš greške koje se nalaze u njoj kako ne bi upunji. Svatate ovo barek nofi. Da vas Allah nagradi. Molim Allah te barek tala da nam podari bereket ovim našim predavanjima. Dakle, nama i onima koji slušaju i molim Allah te barek tala da nam olakša da, dakle, da ovo dovršimo sa Allahom te barek tala dozvolom do kraja u tome. Dakle, prije nego što počnemo sa knjigom, moramo da spomenemo neka pravila hadisa kako bi nam kasnije bilo lakše da shvatimo dakle, greške koje postoju u fikhu sunne. Svatate ovo bare Pa ovdje kaže šejh, prvo dakle pravilo. Kaže, reddul hadisi ašad odbacivanje, neprihvatanje hadisa koji je, dakle, šaz u jezičkom značenju znači sam, izdvojen, izoliran, čudan, neobičan, znači šaz. Međutim, kod muhadisa znači da je, dakle, hadis koji je šaz jeste onaj kojeg prenosi pouzdan ravija. Dakle, hadis vanjšnji je ispravan. Jel tako barek Allah? I prenosi ga pouzdan ravija. Međutim, hadis koji je suprotan ovome, prenosi drugi ravija koji je bolji od njega. Svatate, bolji od njega, svatate ovo barek Allah. Ili je bolje naučio na pamet od njega, ili je pouzdaniji od njega. Dakle, nisu svi ravije na istom stepenu. Neki jesu na istom stepenu. Međutim, kada, se, kada su ravije na istom stepenu, kada su dva hadisa koja su suprotna jedan drugome na istom stepenu, to je drugo pravilo. O tome ćemo govoriti posle inšalav dala. Ali sada možeš jednome, iako je i vanštinski jedan hadis i drugi hadis, iako su sahih. I svi su ravi u lancu sahih, sahih, pouzdani. Ako je jedan hadis jači zbog ravije, zato što je ravije šta? Bolji ili pouzdani ili je bolje naučio na pamet, onda ovaj drugi odbacuješ, on se ne prihvata. Iako vanštinski je šta? Sahih. Svata tomo baraka la opiku. Sejid Sabik je dakle na nekim mestima video hadis sahih, ravije su svi sahih, zove kao dokaz. Međutim, takav hadis se ne uzima kao dokaz. Dakle, to je prvo pravilo, ukratko, dakle, ne bi, da ne dulimo, dakle, jer ovdje šejih, dakle, spominje govor hadisa, rahimahumullahu ta'ala, dakle, šta govore, kada pojašnjavaju šta je to, jel, hadis šal, svatate ovo bare pelavniku, čudan ili neobičan ili, šta rekao smo, izoliran, sam i tako dalje, tako dalje. Dakle, takav hadis, znači, šta, shvatili ste šta, šta znači hadis šaz, hadis kojeg bilježi šta, kojeg prenosi ravija, koji je pouzdan, koji je ispravan. Međutim, drugi hadis koji je suprotan ovome, bilježi neko koji je pouzdan i bolje od njega. Dakle, ovaj prvi se ne prihvata i odbata odbacuje, iako vanština njegova šta, da je sahih i da nema nikakvih, nikakvih problema. Dakle, jedan od uslova sahih hadisa, dakle, koji su uslovi sahih hadisa? Šta je u stvari sahih hadis? Jedan od uslova je šta, da ne bude šar. Dakle, da nema ovo, ovaj problem koji smo sad spomenuli. On nije taj hadis, iako je vanštinski ispravan, iako su svi prenosnici u lancu, jel, rav je ispravni, taj hadis se ne tretira kao sahih hadis, već je šta? Već je šaz odbija se, odbacuje se. Sada to govorim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Da zatim ovo še spominje, dakle, što kakav je ovaj šta znači je sahih hadis? Pa kaže hadis sahih je onaj koji je spojen, dakle, lancom prenosilaca. Jel? Kojeg, dakle, onda spominje kakvi su ti prenosilci, pa kažu pravedni i precizni, tačni, dakle, oni koji su pravilno i bez greške naučili hadis. Dakle, babt, babit, dakle, naučio ga je u bobu. Precizno i tačno. A? To je, dakle, prva stvar je da bude pravedan, dakle, da nije okrivljen za laž ili za izmišljanje hadisa i tako dalje i tako dalje. Ili za nešto što ruši njegovu pouzdanost, da? Jedna stvar, da bude pravedan. A druga stvar da bude šta? Da bude precizan i da je dobro i tačno naučio hadis, bez zaboravljanja više, barek Allahu fikum. Takav prenosi od čovjeka koji je isti kao on. I tako od početka do kraja lanca prenosilaca. Dakle, to je sahih hadis, je tako? Ali pod uslovom da u tom hadisu niti ne bude ovaj šazden, dakle da nema ovu, ovaj problem koji smo spomenuli, šaz, ili da nema neku drugu bolest ili neku drugu grešku, je tako? Kao što je, na primjer, prekinutost lanca, da fali u lancu jedan ravija, ili Ili da je, na primjer, Mursel, šta je Mursel hadis kada Tabin kaže, rekao Allahov poslanik. Pa je preskočila sahaba od kojeg je to morao da čuje. Jer on je Tabin, je mogao da čuje od Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve selleme. To znate, alhamdulillah, to vam je, to vam je poznato nam. Taj. Dakle, to je bilo, dakle, prvo pravilo koje mora da se uzme u obzir. Jer ti ćeš doći sutra kada se budemo raspravljali u nekoj meseli, Habibi. I rečeš, ovaj hadis rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis je sahih, tako je ocenjen, nema nikakav problem i tako dalje i tako dalje. Nema u njemu nikakva bolest. Međutim, ja ti donesem hadis čiji su ravije prenosili ti dakle u lancu, jači i bolji od tog tvojeg hadisa, iako je taj tvoj hadis manšinski sahih. Šta kažemo? Hadis je šad, taj tvoj hadis kojeg si ti spomenuo kao dokaz, je šad i odbacuje se. Tako barek Allahu fikum. Iako su, dakle, ravije pouzdani. Ako takav hadis koji oni bilježe i prenose ne spominje niko drugi hadis koji je suprotan tome, onda se taj hadis naravno smatra sahihom, je tako? Dakle, taj hadis, ako ne bi imao hadis koji mu je suprotan, a, oprežan tom hadisu, onda je taj hadis naravno sahih. Međutim, ha, hadis koji je suprotan njemu, bilježe ljudi koji su bolji, odnosno prenose koji su bolji, hafizi koji su bolje naučili hadis, koji su pouzdani i tako dalje i tako dalje, onda se onaj prvi odbacuje. Svatate ovo, barka lafikum. Dakle, ovo je pravilo koje treba čovjek da nauči, hamdulillahi, rabil alimin. Drugo, dakle, pravilo koje je ovdje spomenuo še jeste odbijanje reddu, reddul hadis il mustarib. Odbijanje hadisa, odbacivanje hadisa koji je oprečan, koji je proturiječan. Svatate ovo, hadis koji je vanštinski sahih, dakle, nema nikakvu bolest u njemu. Svi su ravije pouzdani. Isti takav hadis, odnosno hadis koji je suprotan tom hadisu, također prenose ravije koji su isto pouzdani. Oba dva hadisa se odbacuju. Zašto? Zato što su šta? Zato što su oprešni suprotni jedan drugome. Ali ovdje je pod uslovom da ne možeš da daš prednost ni jednom ni drugom hadisu, jer su na istom stepenu. Onda se odbacuju oba dva. Ako jednom od ta dva hadisa dadeš prednost zato što je jači i bolji, onda se ovaj prvi više ne zove mutarik, nego se zove šta? Šar. zato što si mogao šta da ovom hadisu daš prednost. Mogu ti da mu daš terđih, da iz... ako su radi isti i ne možeš da izabereš nijedan od ta dva hadisa jer su na istom stepenu, onda šta? Onda se odbacuju oba dva, jer tako, barek Allahom fi. Dakle, zatim on ovdje spominje dakle, da taj tirab, dakle, to, ta proturiječnost mora da bude u samom dakle, tekstu hadisa, a može i da bude šta? U lancu prenosilaca, jer tako, barek Allahu fikum. Uglavnom, inša Allah, i ovo ćemo. Za sve ove ova pravila koja ovdje spominjemo, inša Allah, vi ne nemojte zaboraviti, kada budemo počeli sa knjigom, sa Allahom dozvolom, dakle, u knjizi ćemo jasno ovaj pominjati šta, primjere za sva ova pravila, je tako. Dakle, shvatili se šta je hadis mutan. Dva na hadisa kojima ne može daješ prednost, nego su na istom stepenu, odbacuju se, ne prihvataju se. Ako jednom od ta dva hadisa možda daš prednost, onda uzimaš taj koji je jači, sahih, a odbacuješ onaj drugi, taj drugi koji je slab, zove se šad. Iako vanšti ne mu je da je sahih, tako, barek Allahu fikum. Treće pravilo jeste, a, reddu al hadisi il mudelles, mudelles, odbacivanje hadisa koji je mudelles. Mudelles znači tedliz je nešto da sakriješ, da nešto sakriješ ili da ga ili da mu prikriješ nedostatke kako ne bi, kao na primjer kada prodaješ robu. tedlis je da prikriješ nešto, neki nedostatak te robe određenim djelom ili određenim govorom. Isto tako u hadisu postoji hadisi koji kada ga pogledaš vidiš da vanštinski je sahih. Međutim, zašto? Zato što ne znaš da je mudeles. Ne, ne može spoznaš njemu taj hadis. Dakle, hadis koji je mudeles hadis je onaj u kojem je skrivena neka, neka greška ili neka bolest. Tako, barek Allahu, fikum. I takav hadis se odbacuje, barek Allahu fikum. Dakle, ovaj tedlis može da bude u, u isnadu, dakle, u, u lancu prenosilaca. Kao da čovjek koji prenosi hadis sakrije nekog od ravija u svome lancu. Dakle, šejih prenosi hadis, tako? Ali u lancu sakrije nekog od ravija, nekog od prenosilaca. Kako ne diskontali da je taj hadis slab? ili ga spomene po nekom imenu, dakle ovo je što se tiče isnada, a što se tiče tedlisu šujuh, jeste da sakrije šejha da mu spomene ime na način dakle, na koji nije poznat da ga spomene prenosi Ebu Abdillah ili pričom je ili od Ebu Abdillaha i tako dalje i tako dalje. Satate ovo barek Ili kada čovjek prenosi od šejha koji je sahih, međutim njegov šejh prenosi od čovjeka koji je daif, a taj koji je daif prenosi opet sa druge strane čovjeka koji je o šeha koji je sahih. I on, da bi imao hadis sa sahih lancem prenosilaca, on onog da ih šeha, dakle ne spominje ga nikako. Pa kaže, pričao mi je taj taj, a on je pouzdan, a on prenosi od toga i toga. I u većini slučajeva, dakle, kako se spoznaju takvi hadisi koji su mu dales, a? zato što, jer se u njima ne spominje, pričao mi je, a on mi je rekao, a on nam je prenio, već se kaže, an, an, prenosi se od, prenosi se od, ili rekao je, a nije rekao mi je ili čuo sam ga. Jer kad bi to rekao, onda bi bio lažo i nikad se njegovi hadisi ne bi prihvatili. Ali ako kaže an, od, onda to nije, on nije slagao, jer se prenosio od njega. Ali on je prečutao nekog u, u lancu, kako ljudi ne bi šta. Ili da čovjek sretne čovjeka, ili da čovjek sretne nekog čovjeka, je tako, pa dakle zna da se sreo sa njim, je tako? Međutim, zaboravio je da li je on lično čuo od njega ili mu je neko drugi pričao. Pa kaže, pričao je taj i taj. Iako ga on lično nije čuo, već je čuo drugog čovjeka. Ali da bi mu lanac prenosilaca bio kraći, i bolji što je lanac prenosilaca kraći, on je bolji, je tako? Zašto ja da prenosim od tebe hadis? Dakle, video sam, ali te nisam čuo kad si izgovorio taj hadis. Već sam čuo od njega da si ti rekao taj hadis. A poznajem vas obojicu, video sam vas obojicu, tako? Da Dakle, ja njega prekrižam i kažem, rekao mi je Ebu Abdillah. Odnosno, ne kažem, rekao mi je. Jer ako bi rekao, rekao mi je, onda je to laž i takav čovjek se odbacuje u potpunosti. Nego kaže, prenosi se ili rekao je ili od Ebi Abdillaha i tako dalje i tako dalje. Svatate ovo, dakle, dakle, to je ta, ter list. I takav se šta hadis odbacuje. I takav se hadis odbacuje, svatate ovo bareka lauti. Neki, dakle, kažu, odbacuje se u potpunosti, a neki kažu, odnosno od onih koji se bave tim pedlisom, od ravija. Neki kažu, od njih se ne prihvata nijedan hadis, jer su mudelisi. A drugi kažu, od njih se ne prihvataju hadisi, osim oni u kojima jasno kažu, rekao mi je ili čuo sam. Dakle, takvi hadisi se od njih prihvataju, jer nemaju neku drugu bolest ili neku, neki drugi nedostatak. Svatate ovo bareka lauti. Dakle, onaj koji je mudeles, dakle, koji je mu, dakle, mudeles je hadis, a mudelis je onaj koji to radi. Ako se utvrdi da on se bavi tim tedlisom, onda se od njega ne prihvataju hadisi u kojima kaže an, ili rekao je, ili tako, od, ili rekao je. Već oni hadisi u kojima jasno kaže pričao mi je, ili čuo sam ga. Svatate ovo, barek Allahu fikum, dakle oni u kojima nema, jel, lahav leo lakuo se ila bila, u kojima nema nikakve sumnje, tako barek Allahu fikum. Međutim, dakle ovdje šejh pominje, dakle, stav Hafiza i Hadjara, Rahim al koji kaže ispravnije je prvo mišljenje, da se od modelisa ne uzima hadis. Dakle, tedlis, ako se utvrdi u nekom hadisu da je, da je modeles, takav hadis je šta? Dakle, ne prihvata nikako la haule vera kuete, illa bi. Dakle, ovo je Ukratko, svako onaj koji hoće da se vrati, dakle, ja mislim da ovo čak ima i u prevedenoj zbirci tirmizi, jel tako? Dakle, da, da pojašnjavaju određene vrste hadisa, dakle, terminologa hadisa, što znači hadis sahih. Pa, dakle, možete da se vratite kako bi, jel, ovo bolje shvati niša da dela prije nego što počnemo sa knjigom. Alhamdulillahi rabbil alemin. Da, samo ukratko, da ne zaboravimo, dakle, tedlisul isnad, dakle, tedlis u lancu, dakle tedlis u šejhovima i tedlis etesvije, dakle on spominje dakle ove tri vrste tedlisa, a mi smo dakle sve ovo dakle općenito pojasnili jel, u našem govoru. Alhamdulillahi rabbi alamin. Zatim spominje četvrto pravilo pa kaže redu hadith il međhul, odbacivanje hadisa međhula. Međhul je čovjek koji je nepoznat. Dakle, takav hadis, ako se utvrdi da u određenom lancu prenosilaca postoji čovjek koji je međhul, nepoznat ravija, takav hadis se odbacuje. Jer tako barek Allahu fikum, dakle, takav hadis se odbacuje i ne prihvata se, je tako? Zatim ovdje spominje, pokaže Međhul je onaj koji, dakle, nije poznat po tome da se bavio ilmom, traženjem znanja od uleme, niti je poznat on, dakle, on sam po sebi, kao, dakle, nepoznat. Dakle, spominje mu se ime u lancu koji ovaj čovjek vrati se, dakle, na knjige Riđala, dakle, koji govore o ravijama, ne zna, Međhul, nepoznat. Ne zna niko ko je i šta je, dakle, ta, takav hadis, s obzirom da ima u njemu Međhul, šta? odbacuje se, ne prihvata se. Svatate ovo, inša Allah utjela. Dakle, sljedeće pravilo će nam inša Allah pojasniti jel, uh, o čemu se konkretno ovdje radi. La haure wa kuvete illa billa. To je peto pravilo, a to je neoslanjanje na govor Ibn Hibana, dakle, kada nekog od ravija proglasi pouzdanim. Dakle, imam Ibn Hiban, rahim Allah kada za nekoga kaže pouzdanje, dakle, na to ne, možemo, ne smijemo da se oslonimo. Baš zbog ove prethodne greške, a to je da on za međhula kaže šta? Dakle, osnova je kod muslimana da su pouzdani, sve dok se ne kaže suprotno. Ali to pravilo, dakle, koje je ispravno u osnovi, ne može da se u hadisu, jer taj koji je međhul, koji je nepoznat, otkud ti dokaz da on postoji uopšte? Dakle, možda taj čovjek nikad nije ni postojao, samo ga neko dopisao ili ubacio. Sadate ovo. Dakle, kada kaže Ibn Hibban taj je pouzdan ili taj je, iako je nepoznat, šta, takav se, takav se ne prihvata. La haule vela kuvete illa bila. Zatim ovdje šeht dakle, spominje pa kaže, Ibn Hibban je dakle, spomenuo dakle, mnogo, mnogo dakle, ljudi koji su međhuli, a onda je dakle, kasnije dakle, spomenuo mnoga od tih imena, ali mi to dakle, nećemo spomenuti sad jer je to šta, jer nam je dovoljno samo da znamo ovo pravilo. Dakle, ne ostanjamo se na govor Ibn Hibana kada nekoga proglasi pouzdanim radijom, a da, se na, a da se ne vratimo na druge učenjake šta kažu o njemu. Jer tako, bare kalavniku. Jer je mnogo onih koji su međhud, koji su nepoznati, jer tako, Ibn Hibani ih je proglasio šta? Pouzdanim. Oni su nepoznati radije, dakle, na to se ne ostanjamo. Dakle, ovo, hamdulillah, dakle, ukratko, bare kalavniku. Šesto pravilo. Kada kažu i sigurno ste, dakle, vi ste se doti često ste vidjeli kada kažu Rijaluhu, riđalu sahih. Spomene hadis, a onda kaže riđali ovo, dakle, prenosilci ovog hadisa su prenosilci sahiha. Dakle, bileže su u Buhari, dakle, Buhari je, dakle, spominjete radije, ili muslim, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, spomenje hadis, onda kaže prenosilci hadisa su sahih. Ovo, apsolutno ne mora da znači da je hadis sahih. Svatate? Dakle, svi radije su sahih. Međutim, možda hadis ima neku drugu bolest. Svatate ovo? Možda je šar. Je tako? Možda ima hadis koji jači od njega. Možda je mu stari kontradiktoran sa drugim hadisom. Je tako? Možda ima neki prekid. Dakle, spominje Ebu Abdillaha u svom hadisu i Ebu Abdirahmana. Dakle, Ebu Abdillah prenosi od Ebu Abdirahmana. I jedan i drugi su sahih. U sahihu Buhari, sahihu Muslim možemo naći, dakle, ovo je primjer, i jednog i drugog. Međutim, ti dvojica kada pogledaš, nikad se nisu sreli. Svata to je ovo bareka nakon. Dakle, to je jedna bolest. Dakle, kada kaže neko od učenjaka, prenosilci ovog hadisa su u sahihu ili sahisu, to ne mora da znači da je hadis, da je, sa, da je hadis sahih jer može da ima neku drugu bolest. A to često dakle čuje to je često koje čita u fiku sunet, može da vidi rižalu hu rižalu sahih. Dakle, prenosilci hadisa su prenosilci sahiha. I ti kada to pogledaš, ravi su svi sahiha, ali skroz zaboraviš na, na mogućnost drugih bolesti. Svatate ovo barek Allah fiku. La haule vera kuvete, illa billah. Zatim sedmo pravilo jeste ademu li ala sukuti ebi Davud. Ne oslanjanje na to što je Ebu Davud prečutao ocenu određenih hadisa u svom sunenu. Je tako barek Allah fiku. Ebu Davud rahimahullah taala Kada je pisao svoj sunen, a mnogo je hadisa sa kojima dokazuje i Sabit u Fiku Suna koji su hadisi imama Ebu Dawuda rahimahullahu ta'ala. Jer tako? Imam Ebu Dawud kada je pisao svoj sunan, napisao je. Ono što je u mojoj zbirci hadisa, jel? u, u sunenu Ebi Davuda, koje ima, dakle, žestoku neku grešku, žestoku neku bolest. Ja sam to spomenuo. A mimo toga, dakle, nisam spomenuo i ono je salih, dakle, zdravo je. Oni, dakle, koji su pročitali ovaj govor imama Ebu Davuda, pogrešno su ovo shvatili. A među njima i Sejcabik, pa je pomislio da sve ono što je sahih, odnosno sve ono što je daif, Ebu Davud je to spomenuo i rekao hadis daji. Međutim, to nije tačno, jer Ebu, da, Ebu Davud, rahim Allah, je ovdje sve rekao, ma kane šedi ono što je žestoko, jani, ja? Bejentu, pojasnio sam ga, ono što je žestaka greška i bolest, da je slagan hadis i tako dalje, tako dalje, pojasnio sam ga. A ono što je mimo toga, nisam. Sa druge strane, možemo da vidimo mnogobrojne hadise koje Ebu Davud nije spomenuo da su daif, da su daif, bez razilaženja. Čak i komentar, dakle, komentatori su na, od Ebu Davuda i drugi, dakle su jasno ukazali na mnogobrojne dajih hadise kod Ebi Davuda, iako ima Ebu Davud, dakle nije za njih, nije ih dakle ocenio kod, kao, kao dajih. Svatate ovo. Dakle, ako Ebu, Ebu Davud, Rahimehu nije za određeni hadis rekao da je dajih, to ne mora da znači da je taj hadis ispravan. Dakle, na to ne smijemo da se oslonimo. Ali se i Sabik se oslonio, jer je pogrešno shvatio, dakle, govor koga? Ebu Davuda, Rahimehu Nam. Dakle, ono ovdje kaže, u ješedu li وجود حديث كثيرة عنده لا يشك عالم في ضعفها dakle spomenuo Abu Davud mnoge hadise koji su dokaz mnoge hadise koji su daif kod kojih ne dakle ne sumnja alim da su ti hadisi da su ti hadisi daif nam a i pored toga Abu Davud je prečutao ocenu tih hadisa dakle nije rekao da su daif svatate ovo dakle nije Abu, da, Abu Davud kriv nego su krivi oni koji su pošli posle njega pogrešno shvatili on je rekao ono što je šedid što je žestoko neispravno i pogrešno. Svatate. A ima drugi hadisa koji su da iz sami po sebi, međutim određenim sa mnogobrojnim putevima, mogu da se ojačaju i da se uzmu kao, kao doka. Svatate. Barak Allahu fikom. Osmo pravilo. Znakovi imama su jutija. U njegovom dijelu džamiju sagir la jutiku biha. Dakle, znakovi kojima je određene hadise označio imame Sujuti u svome dijelu Džamiju Sahir, dakle on je na kraju hadisa spomenuo slovo Sad za Sahih, slovo Bad za Daif i slovo Ha za Hasen. Na to ne smijete da se oslonite. Zbog dva razloga. Prvi razlog zbog, dakle oni koji su prepisivali i prenosili zbirku hadisa od Sujuti Džamiju Sahir, su pogrešno prepisivali i napisali, dakle pogrešno su prepisivali i prenijeli dakle, te, te znakove. Slovo Sad, S, kad mu dodaš gore tačku samo, je D, da i, a slovo D, samo mu izbriši ono tačku gore, onda je šta? S, sahih. Ja tako, vare, kada fiku? Dakle, samo zbog jedne, zbog jedne tačke. Dakle, to je prvi problem, dakle, kod, kod toga, dakle, na to se ne oslanja. Je tako, vare, kada A sa druge strane, mnogo je hadisa, dakle, ovo je prvi problem, a drugi problem je mnogo izmišljenih hadisa koji su mevdua, Mevdu znači izmišljen, izmišljen hadis koji prenosi sujuti u svojoj zbirci, a nisu dakle jasno obilježeni da su daji, neki su daji, neki su hadis sahih, neki su hasan i tako dalje, tako dalje. A oni su šta? Svi izmišljeni. A šta znači izmišljen? Dakle, ne prihvata se nikako. Daji 100% la haule vela kuvete illa billah Subhanallah. Čak, dakle, i sam imam sujuti, dakle, spomine neke hadise, pa kaže, odnosno, na samom početku svoje svoje zbirke kaže nisam preno, prenio ni jedan hadis dakle u kojem se nalazi wada un ili kezab onaj koji izmišlja hadis ili onaj koji koji laže dakle na samo od početku zbirke rekao da nema takvih hadisa u njegovoj zbirci, međutim kasnije se uspostavilo da ih ima, da ih ima i tekako puno la haule ve la kuvete, illa billah, subhanallah. A sam imam sujuti u drugim knjigama je dakle proglasio te određene hadise šta da su, da, is, da su izmišljeni. Subhanallah. Uglavnom, dakle, šejh ovdje kaže, dakle, da je on, dakle, lično pogledao džamiju Sahir i da je izdvojio i podijelio na, na Sahihu džamija i Daifu džamiju. Pa je spomenuo 6000, pazite ovo, 6469 hadisa koje, koje prenosi imame sujuti u džamiju, džamiju Sahir, 970 je izmišljeno od tih hadisa. 970 je izmišljeno. Lažni hadisi, la haule velakujete, illa billa. Sejica, abih, dakle, ove hadise, dakle, opet rekao smo, rahimahullahu ta'ala, cilj da ovdje sad govorimo o Sejdu Sabiku, nego da govorimo o hadisima koje je on iskoristio, ko koristio, svesno ili nesvesno. Inšala, mi imamo lijepo mišljenje, pa kažemo nesvesno. Jer je uzo knjigu od Sujutija, u kojima su, sahi, u kojima su hadisi, na nekima stoji S, a on je u stvari D. Dakle, sahih, on je u stvari daif. A u nekima koji su daif, nema tačke, sahih. Svatate ovo, barek Allah fikum. Dakle, to je jedna stvar. A druga stvar je ovo što, što su mnogobrojni hadisi u džani izmišljeni, barek Allahu fikum. Dakle, kako glasi ovo pravilo koje koje smo spomenuli sad jeste znakovi imama su jutija na hadise koje prenosi u džami Savir ono sad ili bad ili ha na to se ne oslanjamo i to ne uzimamo u obzir svatate već svaki hadis mora da se posebno proveri šta je sa njim a mi smo rekli dakle šejh eh, Muhammed Nasiruddin je šta še od 640 od 6469 hadisa izdvojio 900 80 koji su izmišljeni, koji su lažni. Svatate ovo. I dakle, to je velika opasnost. A Sejid Sabi, krahim na to nije obraćao pažnju. Deveto poglavlje jeste sukutul munziri ala ala al hadis fi targhib laysa takwiyatan lahu. Dakle imam munziri rahimehullahu ta'ala kada prečuti neki hadis u targibu, targibu terhib, dakle kada imam munziri dakle prečuti neki hadis pa ne kaže ništa o njemu, dakle to uopšte ne znači da je taj hadis ispravan. Sada to barekallahu fikum. Zato što je mnogo hadisa koji su šta, koji su koji su neispravni, mnogo hadisa koji su koji su daif, koji su slabi koji imaju puno puno grešaka la haula wala kuvvete illa billah. Uglavnom ovde šejh kada govori da dakle ovom pravilu kaže, osnova je da nije dozvoljeno spominjati hadis daif, osim da kasnije pojasniš da je daif. Dakle, ako hoćeš da spomeneš daif hadis u svojoj knjizi, radi neke koristi, kao na primjer kada kažeš šafije ili hanefije ili hambelije, spomenu taj taj hadis i spomeneš hadis sa njegovim senedom, ali moraš da spomeneš ta, da je daif taj hadis. Jer ako prećutiš ocenu tog hadisa, onaj koji ga pročita, ima će, dakle, sva, misliće da je taj hadis ispravan. Dakle, nije dozvoljeno da se spomenu hadis daif hadisi, osim da pojasniš da, da je to daif hadis, da kažeš ovaj hadis je daif. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Hmm. Dakle, to ćemo dakle, kasnije, dakle, ovo pitanje pojasniti. Nam. Zbog toga, zatim ovdje kaže, وَلِذَلِكَ يَذُنُّ بَعْدُهُمْ أَنَّ مَا سَكَتَ عَلَيْهِ الْمُنْذِرِ فِي التَّرْغِيبِ وَتَرْهِيبِ يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ غَيْرُ ضَعِيفٍ عِنْدَهُ Dakle, zbog toga mnogi misle, zato što je Munziri prečutao neke hadise, ocene neke hadisa u tergibu i terhibu, da to, dakle, upućuje da ti hadisi nisu daif kod njega, kod Munzirija, je tako? I također ovim putem krenuo šejh Sejid Sadik, subhanallah, i to ne u jednom hadisu, nego u mnogobrojnim hadisima. međutim, nažalost, dakle, nije shvatio šta je Munziri, dakle, mislio. je tako, barek Allahu fikum. Dakle, slično ono što smo govorili o čemu, virka i mama Edi Davuda. Dakle, ono, dakle, što je prečuto i nije rekao, a, ili nije spomeno da je daj, dakle, ne mora da znači šta da je, da je sahih, je tako, taj barek Allahu fikum. Zatim, deseto pravilo, jeste, tako je tul hadisi bi ketreti turuk, lejse ala itlahihi. Ojačavanje određenog hadisa, zato što ima mnogo, mnogo mnogobrojne lance prenosilaca, zbog mnogobrojnih lanaca, je tako, barek Allahu fikum, ne mora da znači da je to da ta stvar ojačava hadis. Dakle, uzmite neki hadis koji je daj. Međutim ima mnogobrojne lance, dakle, senede koji prenose taj hadis. Je tako bare. To ne mora da znači da ti senedi jer je ono što je poznato među ljudi, kažu ovaj hadis je daj. Međutim, ovaj hadis je slab. Međutim ima mnogobrojne lance koji ga ojačavaju na kraju da može jel, da se sa njim dokaže da, da bude dobar, da bude zdrav. Međutim to je samo pod uslovom ako nema neku veliku grešku, kao na primjer da da je neko zaboravio ili nije dobro zapamtio, a neko drugi je zapamtio bolje od njega. Svatate? Pa na taj način da, da ojačaš i da spojiš lance prenosilaca. Svatate? Pa da ojačaš određeni hadis. Međutim, ako je, dakle, ovo je, ne može da se uzme u obzir. Sejt Sabih je, dakle, na mnogim mestima, dakle, spomenuo, među, hadis je daif, međutim, njegovi mnogobrojni, jel, lanci ga ojačavaju. I, dakle, to nije stalo, ne može to da se uzme. Dakle, ovo pravilo, tek tako. Svatate, barek Allahu fikum. Na. Zati ona kaže, vam inel mu'sif, qalilun jiddan min al-ulama من يفعل ذلك. dakle nažalost tužno je يه je dakle malo onih od uleme koji, koji se vrate na svaki taj hadis, na svaki taj lanac da provjere kakvi su ti lanci, kakvi su njegovi prenosilci, a? pa onda da iznese hukum. Već kaže ovaj hadis je u osnovi, dakle, da međutim zbog puno lanaca koji, jel, koji, dakle, puteva kojima, kojima je došao do nas, oni ga ojačavaju i može da se koriste. Dakle, to nije, dakle, to nije uvijek i ne može da se uzme. Tako je, tako, bare, bare kalafiku. Stanut ćemo ovdje, šalotera, pa ćemo sljedeći put. nastaviti sa ovim ostalim pravilima sa Allahom do Može, pomenuli smo deset pravila koja su, alhamdulillah, i kako, i kako bitne. Taj braći, da vas Allah nagradi za slušanje, da kulu kao li hada, da stakfi Allah, li wa lakum, wa li sa'i, تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان مثل ما كان واحد كالبنيان صفينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال جسد واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشت الحق دوا دوا مشاكل حق وعدوان مشاكل حق وعدوان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان